لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله لمن كان يرجو الله واليوم الآخر وذكر الله كثيرا Үшінші бөлім. Пайғамбардың дүниеге келуі. Өзінен басқа сиынуға лайықты құдай болмаған ұлы Алла тағалаға мақтаулар болсын. оның сүйікті құлы әрі елшісі мұхаммадқа оның жанұясына оның артынан ерген сахабаларына аллаһтың игілігімен сәлем болсын ассаламу алейкум сіздерге аллаһтың рахымы мен берекесі болсын бәрімізге сүйікті болған пайғамбарымыздың өмір тарихын одан ары қарай жалғастырамыз піл оқиғасы болған жылды арабтар өздерінің күнтізбесінің басы етіп алды сол піл оқиғасы болған 571 жылы раббил ауал айының 12 күні ұлы оқиға болды шайтандарды таспен атқылай бастады ал көк күзетіле бастады хасрой сарайының 14 балконы құлап делінеді отқа табынушылардың от сөніп қалды хасан бен сәбит былай дейді мен мединада кішкентай бала болатынмын ертеде оны ясрib деп атайтын менің әлі есімде ол күні мен балалармен ойнап жүрген болатынмын яхудилердің бірі я яхудилер жиыны я яхудилер деп айғай салды сонда яхудилер оның жанына жиналып не болды деп сұрады ол бүгін ахмадтың жұлдызы көрінді бүгін ахмадтың жұлдызы туды дейді иә қазір ұлы оқиға басталды адам тарихындағы ең ұлы адамның дүниеге келуі бұл кімнің дүниеге келуі бұл мұхаммадтың оған және оның ұрпағына аллаһтың игілігімен сәлем болсын бұл күні алла адам баласына ол арқылы өзінің рахмын түсіруге рұқсат етті оның туылуы ең ұлы оның туылуы ең жеңіл оның шешесі әмина мұхаммад туылған күні көкке дейін нұр тарады дейді сол нұрда мен шам сарайларын көрдім бұл көргені оның үмметі мен өкіметі шамды қамтитындығы бұны оның шешесі сол күні көрген және пайғамбар туылған кездегі қызықты оқиғалардың бірі ол туылысымен қолға түскен бойда көкке қараған сондай-ақ сүндеттеліп әрі кіндігі кесіліп туылған әкесі туылмай тұрып қайтыс болған сәбиді оның атасы муталибтің қолына береді оның осылай туылғанын естіген атасы расында бұл сәбидің осындай күйде туылғаны бекер емес оның туылуында үлкен бір мақсат бар деп ең бірінші жасаған амалы қағбаға кіріп Аллахқа шүкіршіліктерін айтады осыдан кейін онымен қағбаны айналып тауап етеді сосын оны анасының қолына мен оның атын мұхаммад деп қойдым мен оның атын мұхаммад деп қойдым деп айтып береді э, мына сіздер көріп тұрған жерде пайғамбарымыз мұхаммад саллаллаху алейхи уассаламның кіндік тамған қазіргі таңда дәл сол жерге мекке бас кітапханасы салынған одан арырақ жерде ұзыннан ұзақ болып сафа мен маруаның арасындағы жүгіру рәсімі орындалатын жер көрініп тұр ол замандарда сафа мен маруаның арасында сахабалардың үйлері болған пайғамбар саллаллаху алейхи уассалам туыстары болып келетін бәну хашим әулетінің кейбір өкілдері қағбаның түбінде тұратын сағи қылатын алаңды бойлай көз жүгіртетін болсаңыз әрбір есіктің маңдайында сол жерді мекендеген әулеттердің есімдері жазылып тұрады осы жерде пайғамбардың атын неліктен мұхаммад деп қойғандығы жайлы айтып өткіміз келеді бұл уақытқа дейін ешкімнің аты бұлай аталған емес сондықтан пайғамбардың өмір тарихын айтқанда бұндай атпен ешкім кездеспейді деп айтсақ та болады оның бұлай аталуының сыры мынада еді бірде абдул муталиб өзінің үш досымен шамға сапарға аттанады жол бойында олар яхудилердің бір ғалыммен жолығады ол олардан сендер қай жерденсіңдер деп сұрайды олар меккеден екендігін айтады сол кезде ол арасында жақын арада сендердің мекендеріңнен мұхаммад есімді пайғамбар шығады дейді иә пайғамбарлық деген ұлы нәрсе емес пе сондықтан олардың бәрі үйге оралысымен туылған балаларының атын мұхаммад деп қоямын деп шешеді абдул муталиб ол кезде қартайған ақсақал сондықтан ол ең бірінші туылған немеремнің атын мұхаммад деп қоямын деп шешеді шындығында да осы оқиғадан кейін бірінші туылған немересі біздің пайғамбар болады да ол оның атын осылай қойған екен ал жанындағы үш досы да елдеріне оралысымен осы оқиғадан кейін туған балаларының атын мұхаммад деп қойған екен және пайғамбар туылған кезде болған ұлы оқиғалардың бірі парсы патшалығында үлкен жер сілкінісі болып хасрой сарайының 14 балконы құлайды сарайларының алдында қасиетті өздерінің сауа деп атайтын көлдер болатын жер сілкінісі болған кезде жер айырылып қасиетті көлдері жер астына кетеді қасырой, қатты шошып қорқады бір күн ішінде қаншама оқиға болып жатыр осыдан кейін ол өзінің бүкіл бақсы балгерлерін шақырып болған істің мән жәнін түсіндіріп берулерін айтады негізінен бақсы балгерлер ақпаратты қайдан алады біздің құраннан білетініміз олар көктегі періштелердің алла айтқан әмірді бір біріне айтып жатқан әңгімелерін тығылып тыңдап ұрлайды да содан кейін естігендерін бақсы балгерлерге жеткізеді жеткізгенде адамдардың арасында ұрыс керіс болсын деп рас бір сөзге 99 өтірік сөздер қосып жеткізеді ұлы алла тағала адамдарды осылай сынайды ал мұсылмандардың сенімі бойынша бақсы балгерлер қандай бір сөздер айтса да оған баруға сенуге болмайды өйткені шариғаттың үкімі бойынша бақсы балгерлер кәпір болып табылады пайғамбар былай деп айтқан кімде кім бақсы балгердің алдына баратын болса онда оның қырық күн намазы қабыл болмайды ал кім оларға барып айтқандарына сенетін болса онда ол маған түскендерге сенімсіз танытқан деген яғни оған түсірілгені ислам еді демек ислам дініне сенбегені кейбір адамдар біз оларға бардық олар бізге шындықты айтты айтқандары рас болып жатады дейді иә олар аллаһтың тыйым салған тәсілі біздер үшін жасырын болған жын шайтан әлемімен байланысып біліп жатады бұл да арақ шошқаның еті секілді аллаһтың адамға тыйым салған харам нәрселерінің бірі болып табылады бұл да аллаһ тарапынан сынақтардың бірі сондықтан біз ғайып жасырын әлеміне тек құранда айтылған және хадистерде айтылған ақпараттарға ғана сенеміз исламға дейінгі надандық дәуірінде адамдар бақсы балгердің қызметіне көп жүгінген ислам келіп бұлардың бәріне тыйым салған ал біздің айтып отырған парсы елінің патшасы хасрой кәпір еді әрі бұл жайлы білмейтін ол өзінің бақсы балгерлерін шақырып болған істің мән жайын сұрайды сонда олар араб жазирасында пайғамбар туылды дейді ал 14 балконның құлауының мәнін сұрағанда оған парсы елін 14 патша билейді де одан кейін олардың билігі жойылады дейді хасройға 14 патшалықтан кейін деген сөз құлағына жақсы тиіп тынышталды ал тарихшылардың айтуы бойынша осыдан кейін төрт жылдың ішінде парсылардың он патшалығы ауысқан құрайыштардың балалары туылса оларды қалада қалдырмайтын балаларын даладағы көшпенді арабтарға емізуге беретін оның себептері болатын біріншіден құрайыштар тіл үшін қорқатын өйткені шет жерлерден қажылыққа келген адамдар меккеде көп уақытқа қалып қоятын не болмаса тұрақтап қалатын болған сондықтан қаладағы адамдардың тілі таза араб тілі болмайтын да құрайыштар балаларының тілі таза болмай қалыптасады деп қорқатын ал даладағы бәдәуилер таза арабтар болатын онда өскен балалар да таза араб тілін алып шығатын болған екіншіден қала жұқпалы аурулардың ошағы болатын жаңадан туылған әлсіз балалар сол жұқпалы ауруларға шалдығып шетінеп кету мүмкіншілігі көп болатында арабтар балаларын далаға жіберуге тырысатын даладағы арабтардан ондағы көшпенді рулардан әйелдер келіп қаладан емізуге балалар алып кететін балаларды емізуге алып кеткенде емізетін әйелдер емізгендері үшін белгілі бір құн сұрамайтын тек емізетін уақыты біткен кезде олар балаларды алып келетін де баланың әкесі ол үшін әйел риза болатындай жақсы бір сый беріп жомарттық танытатын болған пайғамбар үшін емізетін әйел іздестіре бастады сол уақытта бану сағид ибн бәкір руының әйелдері емізуге бала іздеп жүрген болатын солардың арасында халима ас сағди атты бір әйел болды ол жыл құрғақшыл және егіні аз жыл еді ондай құрғақшылықты олар бұрын соңды көрмеген болатын ол өзінің есегіне мініп көштің соңында зорға дегенде ілесіп келді онымен бірге күйеуі харисе бен абдул узза және омыраулы баласы болды халиманың өзі менің омырауымда өз балам үшін жеткілікті сүт болмап еді дейді өз сәбиім қарны ашып түнімен ұйықтамай жылап шықты біз де оның жылаған даусынан ұйықтай алмадық ол былай дейді біз меккеге жеттік мұхаммадты емізуге ұсынбаған бірде бір әйел қалмады олардың бәрі оның жетім екенін білгенде оны алғылары келмеді біз жетіммен не істейміз оның атасы бізге не көмек жасай алады және оның шешесі не істей алады біз бәріміз оны алмадық құрбыларының бәрі іздестіргендерін тапты таппаған мен ғана қалдым халима әлсіз еді күйеуіне мен құрбыларыма емізетін бала таппай оралғым келмейді аллахтың атымен ант етемін мен жетімге барып оны аламын деді күйеуім маған солай істе бәлкім алла оны бізге игілікті етер деді мен мұхаммадты алғым келмей алдым мен оны алдым оған игілікпен сәлем болсын халима баланы қолына ала салысымен пайғамбардың берекесінің әсері көріне бастады халима былай дейді мен оны тіземе қоюсымен омырауым сүтке толды ол менің омырауымды аузына алып тойғанша ішті сосын омырауымды балама бердім ол да тойғанша ішті сосын ол қаншама күн ұйықтамағанына қарамастан ұйықтап кетті қаншама күн баламыздың жылағанынан ұйықтай алмай жүрген күйеуім де өзім де сол күні жақсы ұйықтадық таңертең күйеуім сенің алған сәбиде игілік бар деді әйел оған мен де алладан соны сұраймын деді халима осы уақытқа дейін бос болған қойдың жерін сүтке толды мен мініп келген есектің өзі де тез жүре бастады менімен келген әйелдер сенің есегіңе не болған сенің ол есегің қайда деп жатты мен бұл сол баяғы есек дедім олар болса аллаһтың атымен ант етеміз бұл есекте бір өзгеріс бар дейді бірақ мәселе есекте де қойда да сүтте де емес еді расында бар іс онда аллаһтың ең тамаша жаратылысы мұхаммадта еді ол қай жерде болса сол жер берекеге толатын халима былай дейді біраз күн өтісімен біз елімізге саат ибн бәкір руының жеріне жеттік біз елімізге жеткенде құрғақшылық жылы болған соң біздің ішіп жейтін еш нәрсеміз болмады мұхаммад келген соң қойларымыздың желіні сүтке толды бұның алдында олар аш жүретін ал енді оларды жайылымға күнде шығарып олардың желіндері сүтке толып қайтатын болды біз сүт ішіп балаларымызды тамақтандыра бастадық та біз үшін осы жеткілікті болды ал көршілеріміздің малы аш болған күйде қала берді сосын олар бір біріне малдарыңды халиманың малдарының жайылған жеріне жер апарып жайыңдар дей бастады халима былай дейді олар қойларын біздің қоймен бірге жайып жүрді бірақ біздің қойлар тойып қайтатын ал олардың қойлары аш болып қала берді бұл сүт халима үшін де не қойлары үшін де ол жер үшін де емес еді ол мұхаммадтың берекесі еді жаңа туылған нәрестелерді өз аналарына емізбей шалғай жатқан ауылдарға апарып өзге әйелдерге емізудің сыры баланы көркем әрі шешен сөйлеуге үйрету далалы жердің таза ауасында өсіру табиғи болмысын таза сақтау қайратты етіп өсіру және ойлау сезімдерін дамыту секілді себептер болатын дәл осы жерде мына біз жүріп келе жатқан тау тастауылда халима анамыз мұхаммед пайғамбарды емізген екен осы жерде ардақты пайғамбар саллаллаху алейхи уассаламның балалық шағы өткен пайғамбарымыз саллаллаху алейхи уассаламды емізген әйел осы ауылда өмір сүрді ол замандарда бұл ауылды екі тайпа мекендейтін соның бірі бәну сәйд тайпасы еді мына тастарды қалап туал жасайтын да оның үстіне ағаш бұталарын жауып шатыр ететін халима оны кері қайтарғысы келмеді халима былай деді мен оны шешесі аминаға алып келгенде оған оны бізде қалдыра тұр мен ол үшін меккедегі аурулардан қорқамын дедім бірақ ол келіспеді ал мен болсам ол келіскенше айтқанынан қайтпадым мен оның игілігін қалап қайта алдым халима оны жақсы көріп бауыр басып қалды ол қайтып келіп сұт бауырмен ойнап жүрген бір күні кенеттен ақ киім киген екі ер келді мұхаммадтың сүт бауыры шошып шешесіне қарай жүгірді ал келген екі еркісі кісі мұхаммадты қолдарына алды бұл екеуі адам емес періштелер еді пайғамбардың өзі бұл оқиғаны сахабаларына былай деп айтып берген олар оны қолдарымен алып жерге жатқызды сосын көкірегін ашып жүрегін алып өздерімен алып келген шарадағы суда жуды сосын жүрегін орнына қойып көкірегі өз орнына келген халима болған жайды естіп бала мұхаммадқа жүгіріп келгенде оның түрі өзгеріп кеткенін көреді ол оны құшағына алып үйіне оралды пайғамбардың сүт анасы халима бала мұхаммедпен не болғанын көргенде оның көкірегін ашқанын білгенде күйеу екеуі қатты шошыды оның күйеуі пайғамбардың сүт әкесі оған сен онымен не болғанын түсіндің бе мен онымен оған зиян тиетін бір нәрсе болады ма деп қорқамын аман сауында жан ұясына қайтар деді халима мұхаммад оның шешесі аминаға асықты ол оған келгенде әмина сені мұнда алып келген не деп сұрады мен маған жүктелгеннің бәрін орындадым мен онымен бір нәрсе болып қалады ма деп қорқамын сондықтан саған алып келдім дейді оның шешесі сен оны өзіңде қалдыруды қатты қалап едің ғой дейді ол иә дейді демек сен жасырған бір нәрсе бар оны маған айт деді ол болған оқиғаны айтып бермейінше көнбейді пайғамбардың анасы оның әңгімесінен қорықпады да халимаға сен оған шайтанның кесірі тиеді деп ойлайсың ба деді халима аллаһтың атымен ант етемін мен ол үшін қорықтым деді амина сенімді түрде шайтанның оған шарасы жоқ шайтанның оған шарасы жоқ менің бұл ұлыммен әлі ұлы іс болады деді сосын оған егер қаласаң мен саған ол туралы бірнеше айтайын менің аяғым оған ауыр болған уақытта менен маған шамдағы бусра сарайларын көрсеткен нұрдың шыққанын көрдім мен ешқашан бұндай жеңіл жүктілік жайлы естіген емеспін және мен оны туар алдында маған түсінде бір дауыс туар кезіңде иә алла бүкіл көре алмаушылардың зиянынан өзіңе сиынамын деп айт деген естідім және мен осылай айттым аллахтың атымен ант етемін оған ешбір жын шайтанның зияны тиюі мүмкін емес бұл баламен әлі ұлы оқиға болады пайғамбар анасы аминаның құшағында өмір сүріп жатты ол алты жасқа толғанда анасы оны қуантпақшы болып онымен мединада тұратын оның нағашысы бану ади ибн наджарға сапарға аттанады олар меккеден мединаға сапарға ол алты жасқа толғанда шығады ол нағашыларына барып олар оны көрді бұл баланың жүзінен шыққан нұр қандай әдемі бала нағашыларын көріп нағашылары жиендерін көріп қуанып көрісіп біраз болып мауқын басқан соң анасы қайтадан меккеге қайтуды қалайды олар мединадан шықты жолда әл әбуа деп аталатын мекенде оның шешесі шаршап ауырып қалды біраздан соң алла оның жанын алды пайғамбар анасынан алты жасында айырылды оның анасының өлімінен кейін оны оның атасы өзінің қамқорлығына алады абдул муталиб ибн хашим меккенің мырзасы алты жасар мұхаммадқа қамқоршы болды оны басқа балаларымен бірдей яғни оның әкесінің бауырларымен тәрбиеледі абдул муталиб құрайыштардың меккенің көсемі еді оған араб жазирасындағы бүкіл рулардың көсемдері келіп келіссөздер жүргізіп тартыс керістерін айтып абдул муталибтен қазылық сұрайтын осы мәселелердің бәрі қағбаның жанында шешілетін болған бала мұхаммадты атасы жанында ертіп жүретін абдул муталибтің күнделікті әдеті болатын қағбаның көлеңкесі күншығысқа ауғанда балалары оның көлеңкесіне жай намазын төсейтін бірақ оған абдул муталибтің өзінен басқа ешкім отыруға дәттенбейтін егер ол отырса оның балалары оған құрмет көрсетіп оны қошай отыратын ал мұхаммадтың ерекшелігі болды ол әлі кішкентай бала еді ол өзінің әкесінің ағаларынан бұрын келіп сол жайнамазға атасы абдул муталибке дейін отыратын оның әкесінің ағалары оған бұны тыйым салып жайнамаздан алыстатқысы келетін бірақ олардың бұнысы муталибке ұнамайтын ол балаларына оған тиіспеңдер расында бұл баланың болашақта ұлы ісі бар расында бұл баланы болашақта ұлы іс күтіп тұр дейтін өзіне кішкентай мұхаммадты жақындатып басынан сипап арқасынан қағатын осылай абдул муталиб оны жақсы көретін бірақ пайғамбар оның қолында екі жыл ғана болды ол сегізге толғанда ол дүниеден қайтты пайғамбар үлкен қасіретті басынан өткізді ол өзінің әкесін көрмеді анасының өлімін басынан өткізді ал енді атасы қайтыс болды оны өз қамқорлығына әкесінің ағасы абу талиб алды абдул муталиб зәм қайнар көзіне жауапкер болатын абдул муталиб өлгеннен кейін бұл құрметті іс оның баласы аббасқа берілді бүгінгі күнге дейін зәмзәмді аббастың ұрым бұтағы қадағалап оған байланысты істерді атқарады ал ел басқару абу талибтің қолына көшеді біздің пайғамбар ер жетіп есейгенше әкесінің бауыры абу талибтің қолында болды абу талиб өте кетей адам еді оның және басқа құрайыштардың көсемдерінің кедей болуының сыры олар өте жомарт болатын қажылық уақытында бар байлығын қажыларды қоректендіруге жұмсайтын яғни соңғы тиынына дейін жұмсайтын болған пайғамбар абу талибтің үйіне келгенде абу талибтің барлық балалары секілді жұмыс істеуіне тура келеді пайғамбар хадистерінің бірінде жерге қай бір пайғамбар жіберілмесін ол міндетті түрде қой баққан деген сонда одан иә Аллахтың елшісі сен де қой бақтың ба дегенде ол иә мен де меккенің қойларын пәлен дирхемге баққанмын деген пайғамбарлардың бәрінің қой баққанында да алла тарапынан үлкен даналық жатыр дейді ғалымдар өйткені пайғамбар қой баққанда адамдарды айтпаған күннің өзінде жануарларға деген мейірімділікті бойына сіңіріп үйренді өйткені біз пайғамбарымыздың тұлғасынан сол мейірімнің іздерін көреміз ол өзінің көптеген хадистерінде адамдарды жан біткеннің бәріне мейірім танытуға шақырады және олармен қарым қатынаста сақ болуды ескертеді мысалға бір хадистерінде пайғамбар бір әйел мысық үшін тозаққа түсті дейді ол әйел мысықты торға салып тамақ су бермей мысық аштан тордың темірін тістеп өледі де осы ісі үшін әйел тозаққа түскен пайғамбар бізді жануарларға жақсы қарым қатынас көрсетуге шақырып оның соңы не болатынын хабарлаған бір хадистерінде бір күнәһар адам шөл далада келе жатып қатты шөлдейді далада келе жатып бір терең шұңқыр көріп сол шұңқырға түсіп түбінен су тауып судан шөлі қалғанша ішеді шұңқырдан шықса бір ит шөлден жерде жатқан лайды жалап жатыр екен оны көрген әлгі адам қайтадан шұңқырға түсіп аяқ киіміне су құйып сыртқа шығып итке су береді осы үшін алла тағала ол адамның күнәләрін кешірген екен деп айтқан бірде абу талиб шамға сауда жасауға бармақшы болып өзімен бірге мұхаммадты алып шығады ол кезде ол 12 жаста болатын керуен шамға шығып шамдағы бусра атты мекенге жетеді онда бір машайықтың шеркеуі болатын ол өзінің шіркеуінен шықпайтын тек қана құлшылықпен айналысатын бірақ ол келе жатқан керуенді көргенде шіркеуінен шығып керуенге қарай жүрді ол керуенді қарсы алып өзіне тамақ ішіп кетулеріне асқа шақырады олар келгеннен кейін бәрімен танысып сөйлесіп болған соң іздеген адам таппағандай осында сендер барлығын келдіңдер ме деп сұрайды олар далада заттарымызды күзету үшін бір баланы тастап кеткендігін айтады ол бала мұхаммад еді мұхаммад дастарханға отырып тамақ іше бастағанда ол оны мұқият зерттей бастайды олардың мекке тұрғындары екенін білетін және олардың ләт пен уззаны қастерлейтін білетін машайық мұхаммадқа маған ләт пен узза үшін сұраймын айтшы деді сонда бала мұхаммад оған менен ләт пен узза үшін сұрама мен үшін ол екеуінен асқан жиіркенішті еш нәрсе жоқ деді сонда машайық онда маған алла үшін айтшы деді пайғамбар сұрай бер деді сол кезде мұшайық оның әдеттерін жағдайын түсінде не көретінін және тағы басқа нәрселер сұрап жауабынан өз іздеген тауып отырды ақыр аяғында ол оның денесіне қарап екі жауырынның арасынан белгілерді көрді ол белгі жайлы ғалымдар арқада екі жауырынның арасында орналасқан көгершіннің жұмыртқасындай қал дейді сонда машайық мына баланың қамқоршысы кім деп сұрайды жұрт абу талибті нұсқады ол сен кімсің деп сұрады абу талиб мен оның әкесімін деді сонда машайық жоқ бұл баланың әкесі тірі болуы мүмкін емес деді сонда ол оның бауырының баласы екендігін айтады машайық енді сен шындықты айттың деді сен мен не айтқың келеді деді машайық оған сендер жолда кездестірген әрбір тас әрбір тал сәжде жасаумен болды ал олар тек пайғамбарлар өткен кезде ғана сәжде жасайды деді сосын ол мен одан белгілер көрдім ол әлемдердің мырзасы болады ол әлемдердің қамқоршысы болады деді алла тағала бұл жайлы кітапта былай дейді الذين آتيناهم الكتاب يعرفونه يعرفونه كما يعرفون أبناءهم وإن كثيرا منهم ليكتمون الحق وهم يعلمون الحق من ربك біздің тарапымыздан кітап берілгендер оны өздерінің ұлдарын білгендей таниды бірақ олардың бір бөлігі ақиқатты біле тұра жасырады ақиқат сенің раббың тарапынан сондықтан күмәнданушылардың қатарынан болма осыдан соң машайық бұл баламен қайда бара жатқандықтарын сұрайды олар біз пәленше деген жерлерге сауда саттықпен бара жатырмыз бір сөзбен айтқанда сауда дейді машайық оған олай істеме мен мына бала үшін қорқамын егер ол туралы біреу білсе оған қастандық жасау мүмкін дейді не істейін дегеніне мен бұл баламен меккеге оралыңдар деп кеңес айтамын онымен ол жерлерге барушы болмаңдар дейді абу талиб машайықтың кеңесіне тоқтайды ол мұхаммадты ол бір зұлымдыққа ұрынбасын деп бірнеше еркекпен меккеге қайтарады олар оны аман есен меккеге жеткізді осылай мұхаммадтың белгілері ашыла басталды Шам өлкесіндегі Бусра шаһары көптеген оқиғаларға куә болған тарихи мекен. Ол Араб жазирасы мен Дамасктың арасында жалғап тұрған негізгі керуен жолының бойына салынған. Бусра шаһарының маңында христиан шіркеулері көп еді. Пайғамбарымыз саллаллаху алейхи уассаламның елшілік мұғжизасын ең алғаш байқаған Бухейра атты христиан сопысының шіркеуі осы арада болатын. Ашық аспан астында пайғамбарымыз саллаллаху алейхи уассалам келе жатқан керуенге ғана көлеңке түсіріп бір бұлт келе жатқан Бухейра аңғарады. Сауда керуені осы төңірекке келіп тоқтайды бухира керуен басындағыларды қонақ етіп күтеді керуен абу талибтің басқаруында болатын керуен құрамында пайғамбарымыз саллаллаху алейхи вассалам да бар еді абу талиб жанына керуеннің өзге мүшелерін ертіп бухираның шақыруын қабыл алады олар мұхаммед саллаллаху алейхи вассаламды ғана керуенге бас көз болу үшін қалдырады бухира керуенге көлеңке түсіріп үстінде қалықтап тұрған бұлттың өзіне қарай беттеген адамдарға ермей керуен үстінде қалып қойғанына таң қалып керуенде біреулер қалған ба деп сұрайды әбу талиб бауырымның баласын қалдырып кеткен едік дейді сонда бұхира ол баланы да алып келіңіздерші деп өтінеді кейіннен әбу талибтің сауда керуені тыныстап өткен сол мекенге пайғамбарымыз саллаллаху алейхи уассаламның құрметіне мешіт тұрғызылып ол керуен шөккен мешіт деп аталады пайғамбар саллаллаху алейхи уассаламның жүріп өткен жерін еске алушылар бұл жерді тарихи маңызы бар орын ретінде санап аллаға құлшылық етілетін мешіт тұрғызды сөйтіп араб жазирасынан және бүкіл ислам әлемінен зиярат етіп келушілер көбейді шіркеу алаңындағы мына мәтінге назар салар болсақ ондағы үш бірдей жерде қазіргі тарихшылар айтып жүрген умур расас шіркеуі мәйфая шаһарындағы шіркеу екендігі айтылады демек дәл осы шіркеудің бухейра есімді қызметшісі пайғамбарымыз саллаллаху алейхи уассаламның ең алғашқы мұғжизасын байқаған біртіндеп олар анық бола бастады ол өзінің құрбыларынан ерте есейе бастады пайғамбардың бала кезіндегі қасиеттерінің бірі ол өте ұялшақ болған абу талиптің балалары көп болды және біз айтып өткендей ол өте кедей адам еді тамақ дайындалып дастарханға қойылған кезде балалардың бәрі тамаққа бас салатын ал пайғамбар болса ол тамаққа таласуға әрдайым ұялып шетте тұратын егер тамақтан бір нәрсе қалса жейтін де ал егер қалмаса күні бойы аш жүретін күндердің бірінде абу талиб бұны байқап қалады оған пайғамбардың бұл мінезі ұнайды сосын балаларына тамақты бірінші мұхаммад жесін содан кейін сендер жесіңдер деп әмір береді пайғамбардың қасиеттерінің бірі ол шыншылдығы еді пайғамбар пайғамбарлық келмей тұрып және пайғамбарлық келгеннен кейін еш уақытта жалған сөйлеген емес оны адамдар садиқул әмин деп атаған яғни шыншыл да сенімді деген сөз ол есейе келе саудагершілікпен айналысып кішігірім дүние табады алла тағала оны байытып ол кішкентай кезінде оған қамқоршы болды алла тағала құран аяттарында бұл жайлы былай дейді ألم يجدك يتيما فآوى ووجدك ضالا فهدى ووجدك عائلا فأغنى Ол сені жетімдей тауып саған пана болмады ма? Ол сені адасқан түрде тауып сені тура жолға салмады ма? Ол сені кедейдей тауып сені байытты ол кішкентай болғанда алла оны қорғады ол жетім болды да алла оған пана болды ол кедей болып алла оны байытты ал біз болсақ аллаһтың елшісіне аллаһтың мен сәлем болсын деп бүгінгі тақырыбымызды аяқтап сіздермен қоштасқалы отырмыз ассаламу алейкум уа рахматуллахи уа баракатух لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ لِمَن كَانَ يَرْجُو اللَّهَ لمن كان يرجو الله وَالْيَوْمَ الْآخِرَ وَذَكَرَ اللَّهَ كَثِيرًا